Keniano, primita kiel plei bona instruisto de la mondo. La franciscana monaco, Peter Tabici, el Kenio, estas la plei bona instruisto de la mondo. Li ricevis pasintan dimancion, en Dubaio, por la yaro du knau premion, kiu sumas je unu miliono da usonai dolaroi. Peter Tabici, instruas mathematicon cae physicon en supra lerneio por gecnaboi en la villaggio Puani en Kenio. Triono de liai gelernantoi estas orfoi, au duon orfoi. Naudec quin procentoi devenas el plei mal familioi. Drogoi, gravedezoi de dec celciarulinoi, geezigioi de infanoi, Cio tio povas conduci al tio, che ge lernantoi ne plu venas en la lerneion, diras Tabici. Li contrau agas. Per clubo por natur stienzoi, cae la parto preno en internaziai concursoi, per instruado pri dauripova agriculturo, caien caien ancau per maten mangio. Por multae gelernantoi estas malfacile ricevi matene ion por mangi, diras la instruisto. Ili ne povas concentrigi en la lerneo, char ili malsatas. La distingon, kiel plei bone instruisto, povas ricevi tiu, kiu plei bone accelas siain gelernantoin, cae kiu estas modelo por lage collegoi. Kepita tabici instruas apenaus sestec gelernantoin, cae portio disponas pri nur unu sola computilo cun tre malforta interreta connecto, tio impressis la jurion same quiel la facto che la Keniano ancau donatsas plei grandan parton de sia salairo por locai helpo proiectoi. Ien la eble decida messaggio de la conferenzo en Dubaio. Bona instruado, estas realigebla ancautie, tie, la situazio de la ge instruistoi cae ge lernantoi je unua vido shainas esti netolerebla. Ciui expertoi consentas, che unuetza concepto, ciu taugas por ciui ge lernantoi de la mondo, cae ciu ebligas bonan instruadon, ne existas. Despligravas, gravas, laula expertoi, che la lernado estu arrangiata en activa cun laboro cun la gelernantoi. Cai tio inclusivas, diras la premito da bici, la vivon de la gelernantoi exter la classo chambro. En lia caso tio signifas, en la regiono en ciuli instruas matematicon cae fisicon, en la jaro 2007, post la presidentigai balotoi, ocasis gravae conflictoi inter diversae triboi. La perforto post efficas ancora gis hodiau. Tabici protio starigis pazo gruppon en la lerneio. La partoprenanta e gelernantoi devenas de sep diversae popol gruppoi. Li volas contactigi la gelernantoin, unui cunda aliai, diras Tabici ili devus paroli por intercomprenigi, ca ili devus, precipetion, lerni credi prisimem, cae prisia forto. Cio por li estas la etsoi de bona instruisto? Oni devas esti creiva, diras la ricevinto de la monda instruista premio de la iaro du mil decnau. Cai oni ne timu nova informoin de instruado cae estos ancorau io croma, diras tabici. Vi devas paroli malpli, cae agi pli.